Radio Herceg Novi. Art Dialog. Urednik Miraš Martinović. Art Dialog. Dobar dan, poštovani slušalci u emisiji Art Dialogu koje je gost, pjesnik Boris Jovanović Kastel, koga ne treba posebno predstavljati. Za njega stoji 30 knjiga, poezije i eseja, dobitnik je značajnih književnih nagrada, a knjige, cijele knjige i pojedinačne pjesme prevođene su na više stranih jezika. Na početku da kažem da ovaj razgovor pravimo, vodimo, dakle, dan nakon Kastrove promocije na trgu knjige, koja je bila sinoć 27. jula, a danas je 28. juli, ovo radi fotografije, pošto će ova emisija razgovor biti tek na jesen, emitovana najvjerovatnije u septembru. Kastel, utiske, poslije prespavane noći i evo, skoro je podne, ovaj poslije sinoćne promocije na trgu Belavista utisci su vrlo lijepi, kao što se moglo i očekivati od Herceg-Novog i zahtjevne hercegnovske publike. Ja sam sinović negdje rekao, metaforično više ovako, da je moj boravak u Herceg-Novom kao gradu bogat istorije, raskošnih građevina, kula, zidina, portuna, ljudi u pokretu koji postaju statue, raznih civilizacijskih pergamenata, koji god da zagrebete, pojavit će se jedan novi civilizacijski sloj, boravak, dakle, kao delfina u svom akvatorijumu. Osjetio sam sinoć pod hercegnovskim mediteranskim nebom jednu divnu energiju sazvježja, civilizacijskih, dakako. Osjetio sam i vidio ljude koji su me podsjetili na antičke statue u pokretu, kao što je u Herceg živa istorija u pokretu. Dakle, vidio sam u ljudima oči mimoza koje su sjajnije od svakog sunca. I prosto poželio sam, ponavljam, te sintagme od da dio kobilica svojih pjesama iz potpalublja uzidam u ove drevne zidine kako bi one na što raskošniji i što postojani način izdržale pošasti savremene epohe postindustrijskog vremena i navalu modernih varvara. Tako, dakle, svaki boravak u Herceg za mene je jedna svečanost, jedna raskoš, ali i svakako intelektualno kreativna obaveza pred hercegnovskom publikom koja je uvijek znala da cijeni kvalitet i literarnu elevaciju. Samo se sjetimo autora koji su ovdje boravili, koji su živjeli i ti si Miraš imao priliku i zadovoljstvo svakako da se družiš sa njima, a i oni sa tobom, jer, kad bi vidjeli danas sa kakvim autorom su se družili, a kako da bi i Andrić i Kostić i Zuko Đunhur bili i tekako ponosni na razgovor i druženje sa tobom, kao što sam ja danas. Evo zaista sinoć je bilo i raskošno i svečano i bila je to jedna neobična večer, u svemu neobična upravo i zbog ambijenta u kome se dešavala, zbog ovog trga sa kojeg poezija, čini mi se i riječ, posebno odjekuje. Kada se kaže kastel, uvijek se budi prva asocijacija i misao na Mediteran. Mediteran je nešto što je širokog opsega, nešto što jeste i geografska činjenica, ali nešto što jeste i stanje duha. Čitajući tvoju poeziju, a to je njen posebni kvalitet, jer ako bi samo činjenice nabrajali i istorijska fakta izdvajali, to ne bi bilo to, ako to ne bi bilo začićeno određenom vrstom metafizike, određenim duhovnim stanjem, dakle, ako mogu tako da kažem, to je jedna moguća dijagnoza nakon čitanja tvoje poezije da je mediteran stanje duha. Lijepo si to pitanje koncipirao, dakle i apsolutno si u pravu, jer nas zapravo čine nespoljašnja zemljopisna mora koja može da vidi svako. To što nas čini ljudima i autorima, umjetnicima, pjesnicima, slikarima, muzičarima su zapravo ona unutrašnja mora koja romore koja ljeskaju u našim bićima, to su potkožna mora, jer da nije tih unutrašnjih mora, pitanje šta bi mi bili danas. Pričali smo sinoć, jako lijepo nas dvojica, čuši stihove naše koleginice Dijane Đurđić, koja ih je jako lijepo interpretirala. Bez tih unutrašnjih mora, dakle, i jedrenjaci bi bili olupine, korali skamenjeni, morske zvijezde fosili, kazaljke sekstanta bi bile zarđale i mi ne bi mogli krenuti na, na to putovanje, odnosno hodočašće mediteransko modro do sebe. Konačno i naša mediteranska krv bila bi zapečaćena u starim antičkim amforama koju mi nikad ne bi vidjeli. Lijepo si rekao da je mediteran stanje, stanje duha, neusidreni san i mi ga uvijek moramo pominjati iz dakle jednog jedinog razloga da ne zaboravimo sebe, svoj crnogorski i mediteranski identitet. Rekoh sinoć, nije svakoj prošlosti dato da e, se nazove povješću. Nije svako more nadareno za krstarenje, već samo ono more koje miriše na polise, trgovinu, osinjake Aleksandrije, ljubav, onaj helenski demos tu koji smo dobili filosofiju, istoriju, dakle zemljopis, to su mora dakle za plovidbu. U ovoj poeziji ti si to sjajno osjetio u, i vidio u dakle mnogim pogovorima koje si pisao za moje knjige starijeg i novijeg datuma imaš bilion morekaza, onih persovih. Imaš milion moreuza, kroz koji voda prođeš, izaći ćeš, po mom mišljenju, puno mlađi od realnog vremena. Nije svakoj riječi semlirskoj dato da postane zavjetom. Ona mora imati ponore i ponornice kao filosofija Mediterana. Dakle, Mediteran je jedno beskrajno stanje duha u kom, e, dakle, duha slobode, u kome sloboda nije podočašće ka izboru iz nekih mogućnosti. Naprotiv, to je potraga za sobstvenim mediteranskim identitetom koji je dominus crnogorskog nacionalnog identiteta. Svi smo mi bili bez oči dok nismo vidjeli Mediteran. Ja kažem, sreća Mediterana je u dakle, traženju, dakle sebe, onih kavafjevih luka, seferisovih otoka, persovih mora, a ne nikako u pronalasku zlatnog runa sebe u kome se to putovanje, odnosno krstarenje Mediteranom završava. I u konačnici ova poezija je tokom svih ovih decenija ovakvim mediteranskim serpentinama duha i kroz lirsku rekonstrukciju povijesti zapravo izbrisala tu jednu tanku granicu između putovanja do sebe i sve to hodočašća Mediterana. To putovanje svoje i naše odisejevsko putovanje to traganje za nekim atipičnim detaljima u istoriji, za mjestima i lokalitetima, za bolje reći sudbinama, nije li to i traganje za zlatnim runom, nije li to zlatno runo poezija i nije li sve ovo ukupno traganje za njom, za onim Edisejevskim pojem, pojem sirena, kojeg je Odisej čuo, ja sam sinoć rekao, a ponovit ću i sada, čitao sam Blanchoa Morise seje i on je fantastično tumačio to što je Odisej čuo, nije čuo, ali je Homer to čuo pa je pretvorio u poeziju. To je zapravo poj sirena je poj poezije, praiskonski zov, a poezija je upravo to praiskonski zov kojim je čito kraj i Jeste, sjeti se ne lijepe maksime Orhana Pamuka iz jednog njegovog ovaj, dakle, romana da poezija nije samo nadahnuće, nego božanska stvar i stvar strpljenja. Kakvog strpljenja? Onog koje zahtjeva da iglom iskopamo bunar. To zato mi, jeste, zato mi, kažem, cijelog života, posebno, kažem, posebice mi stvaravci, moramo ponavljati taj unutrašnji mediteran, obnavljati kao krvnu plazmu njegova mora, voditi mora u dakle, dakle školu kako bi bila što pametnija, mudrija, o, puno, puno obrazovana i to, i to bi išlo nama u veliki jedan prilog. O, kad si pomenuo zlatno runo, ovdje je zapravo jedan veliki okean, a iz tog okeana možemo da tu prepoznamo desetine mora. Izdvojio bih pet najvažnijih. Intimno more, to je unutrašnje Mediterane. Univerzalno more. Šta je to univerzalno more se e, na kom ispisana, prepisana istorija svijeta i na svim njegovim meridijanima današnje zemlje su akvarelne linije Mediterana. Znači, cijeli svijet je zapravo umrežen civilizacijom Mediterana. Naredno more je bezvremeno. Ja često kažem da je Mediteran naše ognjište na kome se grijemo, od hladnoće i polarnih dakle, vremena globalizacije. Naredno more je sudbinsko. Zašto to kaže? Mediteran je u eri današnje globalizacije bačen na margine svjetskih zbivanja, odlukama velikih sila i uticaja ekonomske moći. I postoji samo u nekom strahu da ga ne zaboravimo. Ako se desi da mi zaboravimo taj naš Mediteran kao iskon, kao tu kao sudbinu, kao osmijeh naše djece. Mi ćemo e, za izvjesan, na kratak period, biti obična mala tabula raza, dakle ploča bez imena, identiteta. Znači, lična karta našeg identiteta bit će jedan, dakle, prazan prostor, odnosno kamen. Konačno, možda najznačajnije more u ovoj poeziji je karnevalsko. Zašto to kažem? Jer ova poezija je zapravo skup da tako to kažem, solarnih obrazina iza kojih se odvijaju teške bjesomučne borbe sa sirenama naših nada, iluzija, slutnji, ali s druge strane i sa avetima naše raskošne besmislenosti, prolaznosti i ljudskog ništavila. Otud je Mediteran so ne samo od poezije, nego i duha i način življenja, a mislim da je upravo zbog te soli besmrtan, jer sama prolaznost i smrt nikad ne juriši na so Mediterana, jer je ona vječna. Eto, dakle, to je tih pet bitnih i određujućih mora koja opsjedaju, kojima stalno plovi Odisejevski, plovi pjesnički, plovi Boris Jonović Kastel, koji je i gost emisije Art Dialog, dakle, u nastavku ćemo nastaviti sa plovidbom. Dakle, kada se kaže Mediteran, podrazumijeva se obilje, podrazumijeva se kretanje, podrazumijeva se svjetlost, podrazumijeva se zenit. Dakle, jedna neprestana plovidba i uvod u ovu temu jeste posjećanje na praistorijske crteže u Lipcima u blizini Morinja, oko tri milenijuma stare, najkompleksniji ansambal praistorijski na jugu Europe, dakle i na tom, u tom ansamblu i na toj stijeni ucrtana je i lađa. Dakle, lađa je veoma bitna, nešto što omogućava kretanje i plovljenje, pa je to nešto iz tvog ugla, ta plovidba metafizička i ona stvarna, ona poetska i ona, ona plovidba stvarnim brodovima, danas i kruzerima, nekada su to bile da kažem, primitivne lađice i plovila danas evo ovaj zaliv uplovljavaju i kruzeri, pa eto vidite taj raspon od tog crteža te lađe na stijenama do kruzera, oni se negdje gledaju ta lađa sa stijena gleda kruzer, a i kruzer negdje uočava tu lađu, pošto je sve negdje suštinski povezano. Mislim da se najbolji odgovor na to, Miraš, tvoje pitanje dao u poemi Pismo u boci posle jednog telefonskog razgovora sa tobom koju je publikovalo kome sjećanje dobro služi Sarajevsko oslobođenje prije nekoliko godina. I da je ne bi čitao sada jer je dosta duga, reći ću da od najranijih dakle, dakle vremena, od najranije povijesti čovjek imao želju za tom plovidbom, za krstarenjima, za otkrivanjem nečeg novog, sa tim unutrašnjem morem u sebi koje se zove Mediteran dakle u, pomenuo si Lipce, u, dak, u dak, Lipcima e, se vidi ta antička vreva, antička čežnja, helenski, da tako kažem, ta helenska pasija za putovanje, za otkrivanje nečeg novog za Mediteranom. U starim sarkofazima, u dakle, maloj Aziji gledao sam, gledao sam grbove velikih vladara, plemića, kraljica, koji su bili stari jedrenjaci. I to je bila dakle njihova velika simbolika. Nije stajalo njihovo ime, nego je uklesan u dakle, tom, tom mislim, eto, drevnom muzejskom sada sarkofagu Galija, Antička ili neki jedrenjak. Negdje je Gaston Bašlar lijepo rekao da se mitologija mora tiče samo lokalnog područja. Mislim da je napravio veliku grešku. S druge strane, Del u Dubrovačkim arhivima pisao je o toj neprekidnoj plovidbi i neprekinutoj istoriji. I on je tu bio limitiran. Najljepšu definiciju plovidbe od najranih vremena do današnjih dana dao je veliki autor St. John Pers, govoreći u dakle, svojim orekazima jedan divan stih more od presićenja daha do zasićenja daha. I da zaključim sa citatima možda je najbolju definiciju dakle plovidbe kao sinonima za dakle, kažem, kupljenu vječnost. Svi su za, svi su za njome trebali, Gilgamesh i ostali, ali je najljepšu definiciju i dakle najkraću, naj, najlapidarniji dakle sadržaj dao je Rembo u jednom stihu kada kaže vidjeli smo je koga pa vječnost to je more koje odmiče zajedno sa suncem upravo ta vječnost je dakle naša sudbina i to je tu, upravo je Mediteran, nukleus, dakle duhovni hipocentar, pjesnički zanos, duhovna realnost kao potraga ne za zlatnim runom, nego potraga za vječnošću. To su sve divne i tačne definicije sada da još se malo zadržimo u Boki, dakle u ovom realu, u ovom jedinstvenom fjordu u srcu Mediterana, obalom dugovim 99 km, tako su je izmjerili, našao sam te podatke, dakle, Voka je posebna planeta, govorio je Branko Zbutega, ona je izlaz Crne Gore na more, ona je prozor Crne Gore kroz koju Crna Gora gledala i gleda, ona je vrlo bitna bila... Još od ukljanskih vremena. Tako je, još od dukljanskih vremena, pa preko Njegoša i Petrovićevskih vladara Dakle, vrlo važan prozor i vrlo važna vrata. Ti si u Boki, konkretno na potezu Kotor Perast, u tim malim mjestima koja isijavaju, kako ti kažeš, posebnim energijama, prepoznao nizove pjesama. Dakle, u tvojim knjigama je Boka prisutna kroz lokalitete, kroz određene sudbine, jer ti sve pretvaraš u sudbinu, pa je to poezije. To je nivo poezije kad stanje dovedeš do sudbina, sudbina je nešto što traje. Dakle, vajde tu mapu boke koja je tebi poslužila kao pjesniku, koju si ti dozvao ili ona tebe dozvala ili je to bilo uzajamno dozivanje koje je uvijek kroz rukove ti pjesama. Prije nekoliko dana kad smo se čuli pomenuo si mi da si u mojoj knjizi najnovijoj Grebeni od kostiju naišao na jednu pjesmu Šta je to u primorskim kućama. Ona isto dakle, zapisana, nastala je u Boki Kotorskoj, tačnije u malom mjestu Ljuta, pored Kotora, u kome sam otkrio to jedno sazvježdje koje odiše mistikom, drevnošću, misterijama, antikom i konačno izazovom. Svaki svoj rukopis od ovih tridesetak E, dakle, knjiga, osim one na stranim jezicima, naravno koje nisam ovaj, imao priliku da procesuiram u moru. Nosio sam na peraške ponte, vezivao i konopcem brodskim i potapao u dubine Jadrana. To sam radio iz razloga da one usisaju, apsorbuju tu mediteransku so i mediteranski duh, jer im on daje prefiks i subjektivitet vječnog. To samo donosi so. Ja volim u Boki Kotorskoj da puno istražujem, da se krećem, da sanujem. I često imam miraš utisak tih, to kao sam pjesnik i, i poznavalac jadranske antike, znaš, često mi se dešava kad neko čita moju pjesmu u Rimu, u Opatiji, u Skopju, u Beogradu, Podgorici, Boki, Italiji Nisam siguran da sam ja autor tih naslova. Zašto? Zato što imam osjećaj da mi na tim peraškim pontama, na hercegnomskom obalskom šljunku, te stihove neko diktira. Da li je to neki modri anđeo? Da li su to kapelani? Da li su to fratri? Da li su to pravoslavni sveštenici? Da li su to, su to dakle, stari matrozi? prognani pomorci, filozofi, u to ja ne mogu da ulazim. Ali u tim noćnim satima, dok zapisujem stihove, sipini mastilom, čini mi se često da ja nisam autor tih versiji. I zbog toga kažem, te stvari duha, te misterije, najčešće mi se javljaju upravo u Boki Kotorskoj, jer je ona jedan zaliv velike kulture, civilizacija, to je zapravo i tu jedan morski Dakle, palimpsest koji kad na jedan način zagrebete ispod te površine izaći će sunce. Kad to sunce zagrebete, pojavit će se lunarnost. Upravo pod tim sunce Mediterana, kroz solarnost i dakle lunarne efekte ove poezije živi naša nada u vječnost, ali ono što pomenu hranije, i uresnost našeg prokledstva, besmislenosti i prolaznosti. Evo prilika je da se sjetim jedne anegdote, stvarne anegdote i mog susreta sa Pekićem ovdje upravo na trgu Belavista, pa vjerovatno i prije 30 godina. Ja kao tada mlad pisac hvalio sam se Pekiću, šta ja pišem, jedan roman o Eshilu, drugi o vavilonskim udracima, on je sve to slušao strpljivo u jednom trenutku rekao šta će vam sve to a ja sam pokušao da nađem opravdanje da me interesuju mjesta i prostori gdje se civilizacije najviše susreću, prepriču, zrače obiljem podataka i svjetlosti, a on mi je rekao na kraju jednu veliku istinu kaže sve to tražite na ovim obalama Boke i Crne Gore i kaže sve ćete to naći ako to ovdje uspijete da nađete i od toga napravite literaturu bit ćete interesantni u svijetu ne zbog Vavilona i Atine nego zbog ovih obala i to je ta zaista teorija koja je utemeljena i koja čvrsto stoji, ali da bi se do toga došlo, treba čovjek da sazrine, treba da bude osviješćen i tako dalje. Ja to nisam njemu vjerovao u tom momentu, kasnije sam vidio šta je duh podneblja i da je to upravo ono autentično, a ovo podneblje zaista ima duh u darelovskom smislu izrači nečim posebnim, nekom posebnom energijom i to su te energije koje tebi šapuću na tim lokalitetima i koje traže da budu artikulisane u pjesmu. Vjerovatno te podzemne i podvodne energije i energije konkretno pamćenja. Pamće je nešto što traje, jako to zvuči čini se neuvjerljivo. To je stanje koje je jedino, to je imaginarno stanje, to je jedino stanje koje je vječno stanje. A u tom stanju sve postoji, svi odjeci, sve riječi i negdje nas nešto zove, dakle, iz tog prastanja i stanja koje je konstantno. To su ti, rekao bih, E, nevidljivi rukopisi koji su uklesani u antički sakralni kamen. I mi smo tu samo oni autori koji te pukotine na kojima su rukopisi pune sipini mastilom. I na taj način obnavljamo to što si ti pomenuo prapočetno. Često sam imao priliku svih ovih godina do njegove smrti, da se čujem s Predragom Matvejevićem, kao i ti također. Jednom prilikom je rekao, dragi Kastel, da sam ranije imao tvoje, kaže, knjige, moji bi brevijari bili puno ljepši, raskošni i dublji. To je za mene bio jedan veliki kompliment, ali i obaveza. Tako da u tom traganju za tim prastarim, arheološkim, najbitnijim u dakle, našim sjećanjima. Moram reći da se te antičke, dakle, građevine, taj vulkanski pepeo, komadići, amfora, zapravo nalaze u samim našim bubrezima. Oni se nalaze ispod našeg jezika umjesto nitroglicerina. Oni se nalaze, ta antička vina se nalaze u našem želucu umjesto čira. I kad nekome od mediteranskih pisaca pukne, da kaže medicinski tako, čir to zapravo, zapravo pucaju na antička vina. I to je magija poezije, odnosno drugo ime za besmrtnost. Evo ovaj razgovor bi mogao satima da se produžava, obostrano nadahnjujući onim borhesovskim stazama koje se račvaju, odmiču pa se ponovo susreću. Naravno mi smo vremenski ograničeni terminom koji negdje sada ističe. Ostaje mi na kraju da ti poželim i dalje na ovom putu i plovidbu i mirno i burno more jer na ovom putu ne može sve biti mirno on nosi naravno i određene nemire a nemiri su neka vrsta poezije dakle nove knjige, nove nagrade nova putovanja nova učešća na sajmovima i manifestacijama, knjižnim festivalima i slično, ili jepe večeri kao što je bila ona novska na trgu od knjige. Bio je to, poštovani slušalci, Boris Jovanović Kastel u emisiji Art Dialog. Boris, hvala vam. Hvala, lijepo. Radio Herceg Art Dialog Urednik Miraš Martinović Art Dialog.